pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK. Beat autenticado. Ai. Não adiantou comprar aliança, minha esperança acabou. se oh, nem isso afasta elas. Toda vez que eu dou um sumiço, é a última parou. Oh, aí vem outra sessão na regra. Eu até princípios, mas assim não dá, doutor. Para por varas, não nega. Ontem eu voltei cedo pra casa, mas em casa eu não estou. Minha gata viu a mensagem delas. Minha gata viu a mensagem delas. É, deixa isso pra lá. Não sou de namorar. Prefiro tá na rua, na bagunça. É Mandou eu me tratar, tá bom, pode deixar. Água de coco e uísque é terapia. É, deixa isso pra lá, não sou de namorar. pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK. Beat autenticado. Ai. Não adiantou comprar aliança, minha esperança acabou. Oh, se nem isso afasta elas. Toda vez que eu dou um sumiço, é a última parou. Oh, aí vem outra sessão na regra. Eu até Tentei seguir os princípios, mas assim não dá, doutor. Na para por varas, não nega. Ontem eu voltei cedo pra casa, mas em casa eu não estou. Minha gata viu a mensagem delas. Minha gata viu a mensagem delas. É, deixa isso pra lá. Não sou de namorar. Prefiro tá na rua, na bagunça. É Mandou eu me tratar, tá bom, pode deixar. Água de coco e uísque é terapia. É, deixa isso pra lá, não sou de namorar. Prefiro tá na rua, na bagunça. É, mandou eu me tratar, tá bom, pode deixar. Água de coco e uísque é terapia. É, deixa isso pra lá, não sou de namorar. Prefiro tá na rua, na bagunça. É, mandou eu me tratar. Tá bom, pode deixar. Água de coco e uísque é terapia. É, deixa isso pra lá. Não sou de namorar. Prefiro tá na rua, na bagunça. É, mandou eu me tratar. Tá bom, pode deixar. Água de coco e uísque é terapia.